วันนี้เป็นวันที่สี่เนาะของการปฏิบัติธรรม บางสามสี่วันสามวันที่ผ่านมา บางทีก็มีอุปสรรค อุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นความง่วงไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนจีนก็มีอาการลักษณะเดียวกัน前 不知道有谁已经过过啊，下午餐的时候可以大家分享一下啊。过的人呢，就是说没关系，很正常。มันเป็นอาการเรื่องของกายบางอย่าง นอนอาจจะนอนไม่เพียงพอหรือบางครั้ง เราควบคุมจิตของเรา แล้วก็ผลกระทบก็คือกายก็กระทบไปด้วย不然就是接起，回来要做手的动作，很枯燥。 如果在家里看电视、听音乐是不会过去，啊，那么同样的，啊，就是说，修行不是一件简单的事情，啊，一定要挑战自己，或者会过去。不然，怎么改变？啊，干。 กระทำของเราดูบ้างมาคอยสังเกตดูการกระทำของเราดูบ้าง ว่าในขณะที่เราทำการเคลื่อนไหว ยกมือเข้าเอามือออก ยกมือไปเอามือมา บางทีเราไปกำหนด ไปกดไปบังคับ ให้ความรู้สึกของเรานี่ให้มันต่อเนื่อง เพราะความรู้สึกได้ยินว่าครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าอยู่กับความรู้สึกแล้วจะเกิดความสุข เราก็พยายามที่จะกระทำความรู้สึกให้ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่องไปเรื่อยกับกลายเป็นไปเพ่ง ไปจ้อง ไปบังคับ ไปบีบ มันสารพัดเรื่อง我们聚会强调啊，让大家啊行住坐卧 知道每一个动作，那就变成啊，很多学员就变成啊，要拼命的知道啊，十个动作啊，要拼命的去知道，每一做过每一分每一秒自己在做什么，这就啊，变成了啊，专注。有的人就专注在啊，每一个动作里。 然后专注，专注的结果啊，或者说啊轻的啊，专注的人不是很重，轻轻的话那就是昏沉；那如果专注的人非常专注的话，比较重的那就是头晕啊啊、呕吐啊、一直打嗝啊或者是。 สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ พฤติกรรมตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้ พระบางรูปอยู่ในเมืองไทยบวชมาสามสิบสี่สิบปี สามสิบสี่สิบปี ยังในยังอยู่ในภาวะแห่งความง่วงผ่านอารมณ์นิวรณ์ตัวนี้ผ่านไปไม่ได้ พยายามที่จะแก้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตนเองตนเอง ถ้ามันง่วง ลักษณะนั่งนิ่ง เราก็พยายามเคลื่อนไหวให้มันหนักขึ้นมาบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตนเองตื่นขึ้น非常不沉的话，啊，大家可以 坐在那儿睡着了啊，那可能就是说可能大的动作也没有用了。这时候你就要站起来啊，去洗个脸，去外面吹吹风。เพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้ ถ้ามันง่วงมากๆมากๆเราลองมาไล่เรียงทบทวนอารมณ์ของการปฏิบัติดูบ้าง 就是不管怎么样，都不要让自己坐在那儿睡着，不要让自己坐在那儿就睡着了。ักลับมาดูผู้ที่เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว กลับมาดูเรื่องของรูปของนามไล่เรียงรูปเรื่องรูปเรื่องนาม ให้หมดความสงสัยเรื่องของรูปของนาม มาไล่เรียงเรื่องของรูปธรรมนามธรรม ให้หมดความสงสัยเรื่องของรูปรูปธรรมนามธรรม การดูการไล่เรียงรูปนามเพื่อเป็นการทบทวนอารมณ์ของตัวเอง กลับมาทบทวนอารมณ์ของตนเอง ถ้าปล่อยให้มันเคลิ้มไปเรื่อยๆ เหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับมันจะหยุด เพราะเราพยายามควบคุมความรู้สึกแต่นี้เราอาศัยอารมณ์ของการปฏิบัติตรงนี้มาไล่เรียงเรื่องของรูปของนามรูปธรรมนามธรรม รูปโรคนามโรครูทุกขังนิจังอนัตตา เพื่อเพื่อเป็นการคลายจากอารมณ์นั้นกลับมาทบทวนใหม่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อรู้觉得啊，有个人念头很多，妄念非常的多啊，那么他想办法就是如何去控制自己的身和自己的心啊，如何去啊降 ใจเรื่องของรูปของนามก็ยังอาจจะยังไม่ชัดเจน ก็พยายามกลับมาดูดูเรื่องของกายกายเคลื่อนไหว จิตใจที่มันนึกคิดขณะกายเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยอะไรเคลื่อนไหวเรามาไล่เรียงอะไรมันเคลื่อนไหว แล้วอะไรคือตัวรับรู้การเคลื่อนไหวตรงนั้น那我在用功的时候啊，我就会啊知道自己 有一个手在动啊，什么让这个手在动？什么让我们知道手在动？ดูเคลื่อนไหว เป็นตัวหนึ่ง ตัวรู้จักตัวเคลื่อนไหวเป็นตัวหนึ่ง แต่ว่าสิ่งสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกัน แยกกันไม่ได้บางคนเราไปไปบอกว่าไปแยกรูปแยกนาม เพียงแต่เรารู้จักหน้าที่ของรูปหน้าที่ของนาม ต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกัน แยกกันไม่ได้ สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะรูปธรรมนั้นไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องอะไรต่างๆทั้งหมด ตัวนามาทำเป็นตัวสื่อกลางในการที่จะรับรู้อารมณ์สิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ ไม่ว่าทางกายทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจต่าง ๆนามมาทำเป็นผู้รับรู้และก็ส่งกระทบมาถึงกาย อย่างเราปวดหนักปวดเบาเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของกายแต่ กายจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ ก็ต้องอาศัยเรื่องของนามธรรมรับรับรู้แล้วก็ส่งบอกในนี้อาการแบบนี้มันเกิดขึ้น แล้วก็บอกกายให้ไปทำหน้าที่ตรงนั้น我们啊，做任何一件事情，都是经过这个大脑支配。但是大家在运动的过程中，有没有发ท啊，有一些念头 不是经过我们啊自己支配啊，孙水用的词是，他偷偷跑出来啊，那以说这个是最可怕的啊，那么啊这些人。 一些啊，不大的会去思维，哪一些啊，是他偷偷的自己跑来的啊，所以说没关系。 กายเป็นตกเป็นธาตุของนามธรรม ถ้านามธรรมไม่มีความเที่ยงธรรมในตัวของเขา ก็พากายของเรานั้นออกไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง这三天一อ 完全控制不了啊，你的身和心。จิตที่ถูกอวิชชาครอบงำมันก็นำความทุกข์มาให้กับเรา ยกตัวอย่างเหมือนกันเราบอกว่าพอมืดพอกลางคืนมืดเราบอกว่ากลัว กลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นกายกลัวไหมกายไม่รู้ แต่ว่าจิตที่ถูก อวิชาครอบงำนั้นพาชิดปรุงแต่งนั้นกายนั้นลักษณะอาการความมืดน่ากลัว มันหลอกให้กาย เราหลงอยู่ตลอดเวลานี่เวลา เพราะนั้นการฝึกขัดปฏิบัติตรงนี้เพื่อต้องการให้รู้เท่าทันเรื่องของจิต ดึงความรู้สึกดึงสติสัมปชัญญะของเราที่มันที่เป็นจิตดั้งเดิมของเรานั้น กลับเข้ามาหาตัวตนแท้จริงของเรา 那么，啊，用的过程中能够清楚的看到身和心啊不断的在变化，啊，完全不受我们的控制，啊，那我们才能被这样。 ต่างๆที่เคยยึดมั่นยึดติดในสิ่งต่างๆ ยิ่งเข้าใจเรื่องของสมมุติ มันยิ่งมีความเข้าใจมีความชัดเจนมากขึ้น สมมุติผีสมมุติเทวดา สมมติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลาย เป็นสิ่งที่มนุษย์เราถูกสมมุติเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น แต่มนุษย์เราก็ถูกสมมุติครอบงำตรงนั้นจนดิ้นไม่หลุด用心的人 他会清楚的看到，他会对无我有更深的一番认识。那么，啊，通过自身的啊，深根吸的不断的变化，和他不断的表演给我们看，我们清楚的认识到，没有一个真正的我在。那么，在境界现前的时候，你要能用上。 มันสามารถถอนความรู้สึกที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น หลุดออกจาก สิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวของตนเอง เป็นความรู้สึก เป็นสติ เป็นสัมปชัญญะ กลับเข้าหาตัวตนแท้จริงของเราของเรา เมื่อก่อนเราอาจจะหลงหลงติดยึดในสิ่งเหล่านั้น เมื่อก่อนอาตมาบวชใหม่ ๆ โยมพ่อก็บอกว่าของขัง หอพระเหรียญพระรูปพระเหรียญต่างๆเอาไปให้เอาเอานี้ไปไว้เพื่อรักษาตัวเอง คุ้มครองตนเอง那么啊，就是这个心身和心变化，大家都没有办法。 任何一个新的变化，我们都完全啊，不能够啊接受。 เราเองรู้ในสิ่งนั้น แล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนเองเราก็ทำหน้าที่ของเรา สิ่งเหล่านั้ก็ทำหน้าที่ของสิ่งเหล่านั้น เพื่อต้องการที่จะทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง แต่เราจะไม่ไม่เอาจิตของเรานั้นเข้าไปยึดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น不管是跟心的变化啊，不管它们如何变化，我知道，哦，这些都是 同学说，我们知道他的实相是。 โอ้ การการปฏิบัติธรรมตรงนี้พอเราเข้าใจเรื่องสมมติตรงนี้อู้มันทำไมทำไมทำให้จิตใจของเรามันหลุดออกจาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดเหนี่ยวยึดสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม้แต่แม้แต่ชื่อของเราแม้แต่ตัวตนของเรานี่ของเรา เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเวลาทำให้ตัวเราทุกข์หนักขนาดนั้น เราไม่รู้ว่ามันทุกข์

就对爸爸讲说，这个东西啊，这个东西它只是一个室内的一个东西而已，啊，不管是它用啊泥做的，还是用什么什么做的，还是用金子做的，它只是一个物质一个东西而已。啊，以子就对爸爸讲，啊，这个东西啊是会。 อะไรเลย ตัวเองของตัวของเราเอง เป็นที่พึ่งตัวของเราเอง ศาสนาหลวงพ่อเทียนให้ความหมายว่าศาสนาคือที่พึ่ง เราพึ่งสติพึ่งปัญญา พุทธศาสนา คือตัวสติตัวปัญญาตัวเนี้ยเป็นตัวพุทธศาสนา那么这时候尊者就会把 什么是宗教？宗教就是众生要找一个地方来依靠。那作者说：“呀，什么依靠？能够真正靠住的就是我们觉心。当你的决心开发到一程度，你念一念在自信中，这就是见法人，这就是开悟人。那作者这他讲以后，突然特别喜欢。那作者还。 罗亭作者讲过一句话，告诉他，就说啊，就做做这个佛像的人，他还活着吗？这座佛像，爸爸站的这座小小的佛像，已经几百年了啊，所以他说了没变。那作者就问爸爸说，做这个佛像？ ศาสนาวัตถุคือวัดวาอารามอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ทำอะไรให้กับเราแต่ศาสนาคือตัวตนศาสนาคือคนของคนที่เป็นตัวคือเป็นตัวศาสนา ตัวสติ ตัวปัญญา รู้เท่าทันกับภาวะอารมณ์แต่ละช่วงแต่ละขณะนั่นคือตัวพุทธะที่แท้จริงนี่เราพุทธะจิตดั้งเดิมแท้เป็นอยู่ลักษณะเนี้ย 一切都是啊，生命的啊，刚者讲到，只有我们的觉醒啊，只有安住在觉性中、自信中，才是永远啊，不会生秘的啊，是不生不灭的。那刚者又讲到说啊，为什么？ 已经告诉我们啊，做这个人去哪里？他死。做这个人已经死了，他怎么会保佑我们？平安安？他为什么没让这个制作这个佛像的人一直活到今天？啊，你看他听了不明白，要真正从这个啊迷中醒过来，他做这样讲吧，唯一。 对。 ส่วนที่สำคัญที่จะต้องให้มีบ้าง แต่ว่าการเจริญทางด้านสติปัญญาของเราตรงนี้ต้องทำให้เจริญให้ได้ ต้องทำให้งอกงามให้ได้ ไม่งั้นศาสนาของเราก็ฝากเอาไว้แต่ละวัตถุอยู่ในวัตถุ แต่ว่าตัวสติตัวปัญญาของเราตรงนี้ เรากับถูกปกปิดเอาไว้อย่าง สิ้นเชิง那么啊，宗教啊，不能让宗 就是停留于这个形式和仪式，或者是物质上的东西啊。那么，作者也讲了他前面这张小桌子啊，或者地下这张地毯啊，或者整个这个漂亮的禅堂啊，那么终有的一天，它都会灭，它会生也会灭啊。就是小桌子，时间久了。 就会旧，会负担同样的道理。那么，重要的是，这些东西我们懂了，在日常生活当中，境界一线钱，他就要把它照破，不是境界一线钱爱呀，把它当真了，啊，就真的跳到那件事情里面去，分一个你我，去执着一个对错好坏。 การการเจริญทำงานวัตถุไม่ว่าที่ไหน วัดวาอารามเจริญรุ่งเรือง แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ศาสนาเรามาอาศัยของศาสนา แต่ให้ศาสนาไม่ได้อาศัยตัวพวกเราเลย คือเราก็ไม่รู้จักความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เราถูกว่าศาสนาคือสาทาวรวัตถุให้มีความเจริญก็พยายามกันสร้าง สรรค์ให้มันมีความเจริญมากงอกงามมากขึ้น แต่ว่าใจของคนเราตัวพุทธศาสนา ศาสนาคือตัวคนนั้นเรากับไม่พัฒนาตัวนี้ให้งอกงามให้เจริญงอกงามมากขึ้น但是呢，啊，刚才讲到小桌子、啊地毯，或者是啊ะ个禅堂，但是呢，如่没有这张小桌子，没有这个地毯，没有这个禅堂，我们又要怎么用功呢？ 不是不要他，不是我去否定他，是知道啊，它是一个生命啊，它是一个生灭灭的东西，但是我们还要利用啊这些假的东西啊，那么去修那个最好的啊，没有它还不行。那所以再强调，在中国学习正确的很多学员都没搞清楚这一点。 假的，假的，全都是假的。我不要了，不是不要了。你看这个美丽的禅堂，这个这么宏伟的禅堂，没有它，我们怎么在这用功呢？你不能否定它，你不能不要它，但是我们清楚知道，它的啊事实真相，它是一个生命的东西。我们利用这个啊生命这个禅堂来修我们。 ศาสนาวัตถุเราก็มีศาสนาพิธีเราก็มีหลวงพ่อเทียนนี้ แยกแยะได้ดีได้ชัดเจนมากเลย ท่านให้คำให้คำอุปมาไว้ว่าข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ข้าวสุกมนุษย์เรากินข้าวเปลือกไม่ได้กินข้าวสารไม่ได้ แต่ต้องกินข้าวสุกศาสนาก็เปรียบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้ากินมีแต่ข้าวเปลือกเราทิ้งข้าวเปลือก มันก็มีไม่มีเผ่าพันธุ์ในการที่จะสร้างเผ่าพันธุ์ต่อไปนี่ต่อไป ต้องคงไว้ศาสนาวัตถุก็ต้องคงไว้ไม่ทำไม่ทำลาย เมื่อไปทำลายต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทำทำหน้าที่ เรามนุษย์ที่กินอาหารกินข้าวก็ต้องทำกรรมวิธีให้ข้าวนั้นสุกซะก่อนถึงจะกินได้ 还是我们坐在啊，我们坐在下面的这个垫子，还有你身上带的啊围块啊这个小毛巾，还有你睡的床，还有你吃的啊每一粒米饭，这些东西啊都虽然它都是生命，但是没有它，你做的是功啊。所以就是说，要带着一颗感恩的心，要感恩啊这张。 是我自己就去把你的钱骨头。เพราะฉะนั้นปัจจุบันนึกมาเมือปัจจุบันนี้เรามีศาสนา เหมือนข้าวเปลือกแต่เราไม่ได้เอาศาสนามาใช้กับชีวิตของเราไม่ได้เอาคำสอนของศาสนาไม่ได้คำสอนของศาสนามาใช้กับชีวิตของเรา เหมือนกับเรารักษา รักษาศาสนา รักษาพันธุ์ข้าวเปลือกเอาไว้เพื่อขยายให้มากขึ้น ปัจจุบันนี้ ข้าวเปลือกนี่ขยายมากขึ้น ศาสนาขยายมากขึ้น แต่ว่าพุทธศาสนาที่เข้าไปสัมผัสหรือลิ้มรสกับตัวศาสนาจริงๆนั้นชาวพุทธเรายังเข้าไปไม่ถึงเ实ื讲อเยื่อเยื่อเยื่อ有椰肉的作 那些就是我们应该清楚的知道我们要学习什么，但是我没有去否定那个医生啊。那作者不断的在强调，因为在中国很多出现了很多这样的问题，完全否定啊别人学习方法，完全啊否定啊一些啊对一些所谓的宗教仪式啊他似的在批判。 我们没有去说他不好，但是我们亲自看到什么是耶和，什么是拜大耶和，什么是耶肉，什么是耶吃，那么他有他的因缘，他有他度过的因缘啊，我们不要啊把自己的慢心拿出来去否定啊人家的东西，但是我们很清楚我们。 ข้าวสารให้เป็นข้าวสุกแล้วเรามาทานข้าวสุกอย่างอร่อยกันเถอะ那作者说，我们来吃鱼的啊，我们还要吃 กระเทาะเปลือกข้าวออกไม่ออกคือการทำความรู้สึกตัวของเราตรงนี้ ทำให้มากลองดูอย่าอย่าเห็นแก่ความง่วงเหงาเข้านอน ความง่วงนอน พอความง่วงเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้น แล้วก็แพ้มันแล้วแสดงว่าเรากระเทาะเปลือกเม็ดเม็ดข้าวออกไม่ได้นี่ไม่ได้ สู้ลองกระทำให้มันเกิดขึ้นลองดู อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอารมณ์หรือภาวะอะไรต่างๆเกิดขึ้น เรากลับเข้าหาความรู้สึกตัวของเราให้ไวให้ฉับไวทันทีทันทีนะ就是我每天在大家。 เกิดขึ้นเราพยายามที่จะแก้ไขกับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเวลา หาวิธีแก้ หาวิธีเปลี่ยนแปลง เพื่อต้องการให้เมล็ดข้าวแล้วกลายเป็นข้าวสุกให้ได้ได้แล้วเราก็จะกินอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ไม่เป็นพิษแต่ถ้าไปกินข้าวสารกินไม่ได้ร่างกายเป็นพิษต้องทำกรรมวิธีเข้าสุขเป็นให้เป็นเข้าสุขให้ได้ด้วยการยกมือทำความเพียรปารบความเพียรของเราตรงเนี้ย ให้ต่อเนื่องลงดูคนเราภาวะหนึ่งพนักปฏิบัติทำปฏิบัติไปปฏิบัติไป เป็นภาวะหนึ่งเหมือนคนในท่างเดียวในตัวของเรา มีคนสองคนอยู่ด้วยกัน เราคิดโอ้ยมันทำไมอ่ะ ยกมือทำไมสู้นั่งนิ่งนิ่งไม่ได้ เฮ้ยยุ่นั่งนิ่งไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ให้นิ่ง เราไม่ยกมือต่างคนก็ต่างแย้งกันเถียงโต้เถียง กันในตัวคนเดียวกัน 在座的每一位都共同努力，啊，让啊这个大米变成了啊变成香喷喷的白饭，啊，或者说如果这个大米没煮熟的大米，我们拿来吃对身体肯定不好，啊，但是很多人都在吃大米，啊，那我们想办法怎么样？ 去让这个你啊住的身份把它煮熟。 ชักนำให้เราออกนอกทางไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องชัดเจน มองให้ชัดแล้วก็จัดการตรงนั้นให้เด็ดขาดไปเลยไปเลย会有这样的啊经验，就是明明清楚的知道自己该做什么，明明清楚的知道自己该怎么做。 该做什么？可是总好像有一个东西一直在拉着自己。那作者说，其实知道自己该做什么、不该做什么，那就是我们的觉心在作用。那么我们的烦恼习气呢？啊，就在另一边，不停不拉。啊，作者说，就像一个身体有两个人。 อยากให้มันหลอกมันก็ต้องถูกหลอกในตลอดเวลา เพราะฉะนั้นกลับเข้าหากลับเข้าหาความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมันให้ได้เราเราจะ มีสัมปชัญญะเราจะไม่ให้มันหลอกถ้าถูกหลอกอยู่ตลอดเวลานี้มันตกเป็นทาสมันอยู่ตลอดเวลา所以不ไม่这些啊生灭的东西ง了，不要再被 ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าแม้แต่เป็นผู้อยู่เพียงรายเดียวก็น่าชม กลับมาอยู่กับกลับมาหาตัวตนหา ความรู้สึกหาความเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันหมด ไม่ว่าไม่ว่าใครไม่ว่าเป็นสัญชาติไหนนี่ไหนมีสภาพภาวะอะไรนี่อะไรทุกคนมีสภาพภาวะเดียวกันหมด นี่กันคือความสะอาดสว่างสงบเหมือนกัน ไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่ ไม่ว่าใครต่อใครนี่ใคร 具的啊，这个开佛性啊，可以。 ัยความอะไรต่างๆนั้นเราถูกครอบงำมามากว่ามากถูกสงสัยมามากว่ามากศึกษามามากว่ามากแต่เราก็ยังไม่หายหายความสงสัยจากสิ่งเหล่านี้ เราลองมากระทำสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น ปรากฏเกิดขึ้นอัตมาเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อคนทุกคนเปิดตรงนี้ออกมานี่มาทุกคนมีลิ้มรสอันเดียวกันหมดเหมือนกับรสเกลือที่บอกว่ามันเค็ม 去演，也都会知道写，不管是中国人，还是泰国人，还是老外，还是黑人。 อยากนำสิ่งเหล่านั้นอยากนำคำนี้มาเรามาถามพวกเรา เพราะหลวงพ่อเทียนเคยถูกถามมาแล้วนี่มาแล้วเนี่ยเพราะถามอาจารย์สอบอารมณ์ถามว่าเกลือนั้นเค็มไหมท่านนำคำถามนั้นมาถามพวกเราในขณะนี้ว่าตอบถามตอบมาว่าเกลือนั้นเค็มไหมเยท่เท่นตคเย็น เมืองไทยไหวนะ เพราะคำว่าเค็มแต่ว่า เราถูกหลอกไหมว่ามันเค็ม ที่ที่ตอบว่าเค็มนิดโดนหลอกไหมบอกว่า มันเค็มที่ว่ามันมันเค็มหมายถึงว่าเกลือยังไม่อยู่ในลิ้นเราถูกหลอกไหมว่ามันเค็ม 说是的，怎么被骗？เพราะเค็มมันเค็มอยู่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่ลิ้นที่สัมผัสรสเกลือ 你从那时候就开始，大脑里一说起盐就是咸的。尊者说，他还说盐是甜的。看看大脑，现在盐有没有在嘴？现在，你为什么说它是咸的？我，我有 แต่มันเค็มตั้งในในอดีตอดีตนู้นแต่ภาวะในปัจจุบันในขณะนี้เกลืออยู่ในลิ้นไหมอยู่ในปากในปากไหมไม่ได้อยู่那么这给问大家，盐啊อ怎么样的？大家马上把自的这个意识就是就跑到啊过去上，就是啊。我尊说。 现在你腿有炎了，你怎么知道它是咸的เพราะนั้นสัญญาจำได้หมายรู้ตรงนี้มันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเราไม่รู้รอบมันเราถูกหลอกหลวงพ่อเทียนตอบอาจารย์ว่า เกลือไม่เค็ม เพราะเกลือไม่อยู่ในนิ้ เป็นภาวะแห่งการหลุดออกจากอดีตสัญญาจำได้หมายรู้ต่าง ๆ ทั้งหมดและอนาคตทั้งหมดเป็นอยู่ปัจจุบันในขณะนั้นโดดชัดๆ เลยน่问 觉เพราะฉะนั้น เราถูกอารมณ์ถูกความอดีตที่ผ่านมา ฝังที่จำจำมาตลอดที่ตลอดหลอกให้เราตลอดเวลาเราไม่เคยรู้เรื่องของปัจจุบัน การการมาอยู่ การมาฝึกหัดเพื่อปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกเป็นปัจจุบันในขณะเนี้ย จำนำตัวเองออกจากหลุมของอดีตที่กบเราอยู่ตลอดเวลาบางทีคว้าเรื่องของอนาคตจนเราลืมลืมหลงตนเองแั่ปัจจุบันเพราะนั้นเรามาอยู่ปัจจุบันในขณะ เป็นชีวิตที่สดสดเป็นชีวิตที่จริงสัมผัสได้ในขณะนี้ หรือเราหรือว่าเราอยากถูกหลอกอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเราเอาอดีตขึ้นมาขุดคุยหลอกตนเองบางที อดีตที่สดใสก็ยิ้มร่าเริงอดีตที่เศร้าก็เหงาหงอย你 是过去，那都是当下。就是说，不要被过去把所有认知以及所有的执着再骗，啊，不要再被他们骗。但但是我们不是否定你在吃盐的时候盐定是咸。如果你现在正在吃盐，盐定是咸，所以大家要清楚这一点哦。

ไม่ต้องห่วงทั้งหมดนี้ทั้งหมด แต่หน้าที่ที่เราต้องทำคือทำไปทำไปทำไปแล้วมันจะเข้าไปตามของมันเอง很多人都在啊担心，我到底什么时候能法？我到底什么时候能啊，作者说啊，你就好好活下去每一个当下。 อย่าให้มันหลอกอีกต่อไปเลยคุณโยมที่บอกว่าอายุมาก รู้สึกตัวของตัวเองตรงนี้ให้ให้เร็วไวที่สุดที่สุด或者说，嗯，再讲一点，其实应该结束。嗯，讲到阿姨，啊，昨天阿姨说自己年纪大，啊，或者说，其实阿姨年纪不大，嗯，大家看到的一切都是生命。今天的你，又是一个开开始的一个你。 มันต้องเป็นรถไฟสายด่วนแล้วล่ะไม่ใช่รถไฟหวานเย็นจึกจับจึกจับไปเรื่อย ไฟวันเย็นไปเรื่อยไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องกลับเข้ามากลับเข้าหาความรู้สึกตัวของเราของเราอย่างอื่นเราทำมามากแล้วสิ่งเหล่านี้เราเดั่เสียเวลาไปทำไม เช้านี้ก็คงจะถึงเวลาข้าต้ม